curcumo plibonigas memor capablon. Sen la tiel nomata labor memoro, ne ec estus pensoi. Tie cun venas ciui fadenoi, gi respondezas por procesoi cel al solvi problemoin, por planado cae priugiado. Crome entiu fasco de funccioi, trovigias tio, cion ni nomas mal long tempan memoron. Se la labor memoro pausas, ni homoi trovigia suffice rapide en caccio. Tutte ciu tagai agoi subite presentas tro de fion. Char la perdo de tiui capabloi signifas ie longa vido ancau la perdon de la personezzo, MALSANOI kiel ciel alzheimero, cae DEMENZO appartenas alla pleitimatai en la mondo. De longe occasas intensa monscala esplorado en tiu campo, sed nun sciencistoi de la Monash Universitato en Australio faris interesan malcovron. Nur unu grammo da curcumo suficias por optimumigi la labor memoron por ses horoi. La esploristoi estis donintai ciu tage al gruppo de test personoi, al ilia alicase mal e nutrai valoragioi maten mangio, unu gramon de la flava radico. Testoi antau cae celcain horoin post la mangio montris che la memor capablo de la parto prenantoi forte pribonigis ciui test personoi agis almenau sestec iaroin, cae suferis je frua formo de diabeto. De quelcae iaroi oniscias, che existas interrilato inter diabeto cae malsanoi ciel Alzheimero au demenso. Pro tio tiui homoi appartenis al risco gruppo, por ciui frua curazzado estas aparte grava. Anstatau fortai medicamentoi, curcumo tiel povus ludi decidan rolon en la curazzado. La tubero efficas mult rilate positive jela sano. Gi malaccelas inflamoin, subtenas la immunsistemon, cae reductas la caducigion de celoi ne estas ancorau tutte clare quiu el giai en habai substanzoi estas decida por la memor capablo. Gravas tamen la constato che la Asia spizzo povus malaltigi la chargion de demens malsano, clarigas la studestro Mark Valquist, quan cam Valquist aparte relata sin alla frua interveno, ce risco patientoi, existas ancau indicoi che curcumo povas ancau helpi se la cerbo jam estas damagita. Jam antau quelcae iaroi aperis studajo en faca revuo quiu prescribas la positivan efficon de la spizzo je anuloi pri Alzheimero.